ja bih poselamio e, i vas u studiju i šejha Jusufa Baričića da ga Allah nagradi na njegovom trudu za zalaganju na lahom putu. Velikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Postavio, postavio pitanje, znam da je novotarija učenje tri puta kulhu vallahu ehad iza e, suneta, ali o, često mu jezini prouč, e, kažu lillahu samede. Je li to ispravno ili nije. Dakle, ovo lillahu samet, ne Allahu samet što govore. Da vas Allah nagradi. Salamu alaikum, rahmetullahi wabarakatuh. Učenje Kur'ana bejna l'adhanu l'iqama, znači učenje Kur'ana uopšte je od onoga što, znači nije zabranjeno, nije novotarije učiti Kur'an iščekujući fard namaz, ali to da se svedemo samo na učenje suratul ihlas, Allahu alem, kao da je kod nekih krivo pojimljen hadis Muhammeda alaihi sallatu wassalam, da upravo suratul ihlas ta adilu thulutul Kur'an znači ima u sebi nosi trećinu Kur'ana kao neki kada su shvatili ako prouče tri puta u tom kratkom vremenu da su čitav Kur'an proučili to je samostalna znači procjena koja nema utemeljenja kod učenih ljudi i upravo učenje Kur'ana uopšte treba preskicirati svaki pojedinac za sebe dova učenja Kur'ana nakon sunneta a to što neko izgovara ako suratul ihlas kul huvallahu ahad Allahu samed lillahi samed nema osnovu wa Allahu samed Now.